Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 eh, minūtes, pirmdienā 28. februārī pēdējā februāra diena eh, šodien un rīt jau eh, marts un rīt jau arī parīt jau uzsākam gavēņa laiku un šogad vismaz mūsu platuma grādos gavēņa laiks iesāksies tādās daudz varbūt vairāk gandaras noskaņās kā, kā ierasts, protams, ka katru gadu baznīca aicina uz gandari pelnu trešdienā, uz gavēni, stingru gavēni, dot tikai reizi uh, dienā uh, tā kārtīgi un tad uh, arī ar lūkšanu un atteikšanos un žalsardības darbiem tad sagatavotos kunga uh, augšām celšanās svētkiem. Eh, šogad eh, šī noskaņa ir tāda daudz dramatiskāka, ņemot vērā eh, tos notikumus, kas norisinās mums salīdzinoši netālu Ukrainā, ir karš, vēl viena zeme ir nākusi klāt tam valstu sarakstam, kurā, kuru plosa karš, kurā cilvēki ir spiesti atdot savu dzīvību šajos konfliktos, un tāpēc šodien tad katehēzē parunāsim par to, kā mēs varam saglabāt mieru šādos satraucošos notikumos, kā mēs varam tajā visā atrast Dievu, un kur tur ir visur Dievs, un tad arī, jā, kā mēs varam paši saglabāt mieru, un kā mēs varam arī palīdzēt citiem, kurus eh, esam sastapuši, kur ir tādās lielās ciešanās vai lielās satraukumā. Tāpēc arī eh, šodien es atkal nebūšu viens pats, kopā ar mums ir jezuītu tēvs Tadevs Češļaks. Labrīt! Labrīt! Un eh, jā, aicināju, sākotnēji mēs gan ar tēvu Tadeušu bijām plānojuši runāt par gavēni šodien, kas tuvojās, bet nu, uh, mainoties šiem notikumiem, nolēmām pamainīt tematu, un es domāju, ka tā arī varbūt ir tāda zināmā mērā apredzība, ka tieši, tieši ar jezuītu tēvu varam satikties un runāt par šīm lietām, jo man šķiet, ka svētais Ignācijas ar saviem garīgiem vingrinājumiem ir tāds labs paraugs un padomdevējs arī, ko darīt tādās ļoti spēcīgās emocijās, kuras mūs pārņēmuši. Nu jā, e, Svētais Ignācijas pats bija e, kādā veidā karavīrs, bruninieks vairāk nekā karavīrs, mm -hmm. jo, mhm. e, bet redzēja karu, redzēja cilvēciskas emocijas, kuras radas nu, cilvēka, mm, nu, kad tādā briesmas, briesmas laikā, uh, Un e, kā karā ievainots, Jā. viņš šo visu, visu savu pieredzi uzrakstīja kādā veidā atspēlēt atspulgo, atspulgoja mm. uh, e, savus garīgos vingrinājumus. Mm -hmm. Un, uh, tas, ir, ta, tas ir ļoti interesanti un ļoti svarīgi arī mūsu laikos. Jo mm. mēs dzīvojam, par, mēs domājam, ka dzīvojam dzīvojam drošība, mm -hmm. miera, e, pārpilnība, kāda, mm. kāda veida. E, izrādās, nē, izrādās, ka varbūt ir krīze un pēkšņi tik, tik negaidītā veidā atnāks, e, kad kad mēs runājam par mieru, mieru tā arī Bībele, mm. no mhm. Bībeles citāts, kad visi runā miers, miers, un pēkšņi, pēkšņi uh, e, Kaut kas atgadās, jā, jā, kāda, jā. kāda krīze. Tas katram varbūt, nu šobrīd mūs visus skar, teiksim, šī krīze, kas ir Ukrainā, un tas rada pamatotu satraukumu, pamatotas bailes, bet arī katram individuālā dzīvē var pienākt tāda krīze, kur tas viss miers ir tā kā ar roku paņemts. Nu jā, emocijas, kuras var uh, mums vest uz, uh, no vienas puses uz tādām... Hmm, ārprātīgām reakcijām, kā bailes, kā panika, no otras mm. puses uz vienaldzību, piemēram, mm. ka tālu. Mm. Ukraina ir tālu, mēs dzīvojam visu laiku mierā, labāk neredzēt, neskatīties neko, <laughs> ne, mm. nezināt neko. Nu, vai arī no te... otrādāk lasīt visus iespējamos rakstus un vēl vairāk satraukties, jā, jā, jā. nekā tu jau esi satraucies. Jā. Jā. Tātad pirmais, eh, varam teikt, vingrinājums, tas garīgais vingrinājums mums būs, kada, kad, kādas man ir emocijas. Ja mm. es lasu vai dzirdu tādas eh, ziņas, tādas informācijas, ko es jūtu manā prātā, manā sirdī, kādā, eh, kādas man ir pieredzes par vardarbību, par, mm par eh, netaisni, eh, netaisnīgumu. Mhm. Tas ir eh, pirmais vingrinājums. Redzēt manas reakcijas, manas, manas emocijas. Un pajautāt, ko es varu darīt ar, ar to? Vai sekot tiem, tam emocijām? Mm. Vai kādā veidā nu, ierobežot to, vai pārva, pār, mm, pārveidot to uz, uz kādu uh, pozitīvo eh, da, darbību. Ja. Mm. Kaut kur, kur tā enerģija Jā. tādā konstruktīvā veidā tiek izlikta. Skaidrs. Tad atgādinu klausītājiem, ka šodien tad runāsim par to, ko darīt eh, lielā satraukumā, eh, bailēs, kādās krīzes situācijās, kuras mūs skar. Un arī tu vari droši iesaistīties šajā sarunā, vari gan padalīties ar to, kā tu pats šobrīd jūties, arī tu vari padalīties ar to, kas tev līdz šim dzīvē ir palīdzējis, arī varbūt šobrīd palīdz kāda garīgā skolotāja vai kāda drauga vai terapeita vai kādas grāmatas ieteikums um, pārvarēt bailes, pārvarēt satraukumu, neļauties uh, tādām panis, pani, ne, neļauties panikai, uh, Un, jā, ja tev ir arī kādi jautājumi, tad arī droši var iesaistīties šajā sarunā, tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131, arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272, tātad, ko darīt krīzes situācijās. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad uh, sarunājamies ar tēvu Tadeušu, un uh, tu arī minēji to, ka uh, mums ir nepieciešams ieklausīties tajās emocijās, kādas mēs uh, piedzīvojam. Uh, manuprāt, tas ir tāds ļoti svarīgs aspekts, uh, arī lasot, piemēram, Instagramā vai Facebookā rakstus par to, kas notiek mūsos, uh, nu, rodās liels satraukums, ka mēs, piemēram, redzam tur, ka tanks pārbrauc pāri mašīnai vai, vai e, ka tur ir rekura e, nobombardēt Bomb. E, bērnu, bērnu nams vai ne, un tā tālāk. Tad, vies, slimnīcu. Vai slimnīca, jā, un tā tālāk. Un tad mēs uzreiz steidzamies ar to šērot, jā, bet varbūt, ka ir tiešām vērts, tas sakrīt arī, es vakar lasīju kādu rakstu par mēdīpratību, pratību ka arī šobrīd nu, abas karojošās puses izmantos nu, tādas sabiezinātas krāsas no savas perspektīvas un varbūt arī gribēs tā paspilgtināt kaut ko sakām un nu, reizēm tā informācija var būt nepaties un tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd nu, atpazīt informācijas avotus, atpazīt to autentiskumu un man liekas, ka tur var ļoti palīdzēt tas princips, ko tu minēji, uh, kādas emocijas mani pārņem? Jā, jā, jo e, tas, ja paman, ka ir e, tas karš, e, ir ne tikai laukos, ne tikai, ne tikai pilsētās, bet arī, arī tā e, medijos, medijos nu, no abas puses ir daudz fake news, daudz viltus informācijas vai legendu. Nu, no otras puses varam teikt, jā, labi, ka ir legendas, e, kura, kuras rādās ļoti dabiski. E, bet e, tie, tas legendas ir arī, arī no uh, va, sirds vajadzības. Mm. Cilvēki grib, grib, lai būtu tādi varoni, kā mm. tas uh, Spirit of Kiev, this, mm. jā, jā. Eh, pilots, kurš, uh, nu, varonis varbūt, ka tā, patiesi uh, Eh, ir tāds cilvēks, varonis, bet eh, tā leģenda otras puses dzīvo ar eh, savu dzīvi, sava, mm. <laughs> starp cilvēkiem. Un tas ir mm, ļoti dabiski, bet um, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai, lai mēs paši ne neveidotu tādu, tādas leģendas, kuram mums attaisno no atbildības mm. kādā veidā, ka ir kādi uh, piloti, kādi varoni, kuri mums sargā no, e, no ļauna. Mm e, -hmm. Īstenībā e, karš pret ļaunu arī tas nav tikai karš, tas militārais karš, mm. bet, bet arī iekšā, mūsu Jā, emocijas, sirdī. mūsu sirdīs. Un tas ir svarīgi, lai, lai mēs arī karotu pret, pret ļaunumu. Tas e, nenozīmē tikai izdzīt ļaunos garus, tā kā nu, e, ir evangēlija, ne tikai e, padoties eksorcismam, bet arī zināt, kur ir tas ļaunuma sakne arī manā dzīvē. Mm. Ja es esmu padots negatīvām emocijām, agresivitātei, kura var arī um, nu, kādā veidā izpausties, izpausties arī cilvēkiem, pret, pret citiem cilvēkiem mm. manā, nu, manā ģimenē, piemēram. Mm. Mm. Jo es esmu nervos, jo es esmu dus, dusmīgs, tad, tad es, es reaģēju, es nevaru mainīt manu situāciju, bet es, es noreaģēju uz, yes, uz tiem, kur ir vai, vajāki nekā es. Mm. Nu, ir... Jā, tad es arī uh, drīz pēc šī konflikta sākuma un redzot to, kā cilvēki reaģē un kādu satraukumu tas rada, tad es arī kādā, kādā mm, nu, tādā profilā redzēju, ka ir uzskaitītas tādas galvenās emocijas, kas mums rodās, uh, kad mēs piedzīvojam. Tā ir trauksme un bailes, bezspēcības sajūta, dusmas, skumjas un bezpalīdzība un kontroles zudums. Uh, Um, tad ko, nu, te, tas bija, teiksim, tāds psiholoģijas tāds profils, kas, kas runā par šīm, uh, par šīm uh, lietām, uh, kas arī mums var palīdzēt, protams, ieklausīties, ko, ko, ko psiholoģija saka, bet, teiksim, ko garīgās dzīves skolotāji iesaka rīk, darīt, rīkoties tajos brīžos, kad mums ir šī bezpalīdzības sajūta, bailes, dusmas? Tā visas tas visas emocijas var mums palīdzēt arī atdot visu mūsu to bezspēcību, mūsu vajumu Dieva, Dieva mm -hmm. rokās. Mm -hmm. Un tas ir pirmais uh, solis, ko, ko varam, uh, varam darīt uh, nu, tādā, tādā situācijā, kad uh, mums ir, uh, ir tāds nemieris uh, sirdi. Un tikai tādā veidā varam to pārveidot uz, uz kādu pozitīvu lietu. Eh, var paskatīties, eh, piemēram, eh, kā runā, tas ir interesanti. Es, es, es nezinu, vai, vai prezidents Zelenskis ir ticīgs, mm. ticīgs vai ne, bet viņš ļoti godīgi, mierīgi un Eh, un cienīgi atbildē uz eh, te, Krievu propagandas eh, provokācijām. Mm. Viņš runā ļoti mierīgi un ar tādu cieņu. Tas, mm. tas, ir, tas ir arī ļoti svarīgi. Zinājot, ka viņam, ka Ukrainai nav parāk <laughs> daudz, daudz spēku, militāru mm. spēku, tomēr viņš zina, ka tā Eh, eh, garīga, garīgais spēks ir svarīgāks nekā, nekā militārā pārvara. Mm. Un tādā veidā viņš runā mierīgi nevis nepamudināt cilvēkus uz naidu, tikai ļoti precīzi runā e, savējiem un tiem ienaidniekiem. Mm. Mm. Un tas ir, tā, tā ir laba zīme. Un es, es domāju, ka tā būtu eh, vislabākā katehēze arī mūs, <laughs> tāda, visiem citiem. Jā, kā atbildēt, ne atbildēt. Ja eh, tāpat laikā viņš ir noteikts. Viņš saka, nu, jūs te nevarēsiet atnākt mums kāpt uz galvas, bet tāpat laikā ar cieņu pret, jā, eh, pret jā, šo. Jā. Man ļoti uzrunāja arī uh, te bija tāds raksts nošērots Facebookā par Ukraiņu jezuītu priesteri Andreju Zaļinskī, kurš... Viņš ir kapelāns. Viņš ir kapelāns, <laughs> kara kapelāns, un viņš arī saka, tad es redzu savu lomu palīdzot karavīriem vairāk, nu, tomēr raudzīties uz debesīm, uh, Un neskatoties uz to, ka viņi karo, viņš saka, mums ir jāpalīdz eh, puišiem izvēlēties labo, meklēt patiesību, veicināt taisnīgumu un apcerēt skaistumu. Un tās ir ārkārtīgi svarīgas lietas, lai saglabātu savu cilvēcību, un eh, mēs varam atrisināt ļoti daudz ko saglabājot savu cilvēcību, īpaši kara hausā. Un man liekas, ka tie ir tādi ļoti svarīgi atslēgas vārdi arī mums, jo šobrīd uh, tiksim, redzot to satraukumu, mēs varam pavilties līdzi tam satraukumam, paši pazaudēt to cilvēcību, sākot, nu, rekur tagad jauksim nost kaut kādus pieminekļus vai tur, nu, ka mēs sākam paši to vardarbību veicināt un atriebība nekad nav, mm. nu, mēs varam pazaudēt to cilvēcību ļoti viegli tādā nu satraucošās nu, jā. emocijās. Un varam teikt, e, saglabājot e, cilvēcību e, mūsu ienaidniekiem, tiem gustekņiem, piemēram, mm viņi var saglabāt arī savu cilvēcību. Mm. Tādā veidā viņi var atbildēt, ar, eh, ka, ka brīvi cilvēki, viņi sargā savu brīvību, nevis tikai savu eh, politisko viedokli vai, mm. vai kādu, kādu ideoloģiju. Viņi runā par savu brīvību. Un man šķiet, ka tas eh, kara laiks, kurš nu, pavis Francisku ļoti slikti runā vispār par karu un par... Nu, viņš par, nosoda tādā ziņā. Bet, mm, jā, nosoda. Tomēr jā, karš ir, tad, tad tas ir cits solis. Varam um, meklēt arī starp sliktām lietām arī uh, dieva klātbūtni. Mm -hmm. Un tā, to var, var atrast arī nu, cilvēciskās attiecības. Mm -hmm piemēram, pret tiem, kuri, kuri ir bezspēcīgi. Mm -hmm. Tā pašorganiz, eh, eh, pašorganizācija, sabiedrības pašorganizācija ir ļoti labs piemērs, ka cilvēki palīdz viens otram, ka ir arī tagad ir starptautiska solidaritāte. Es, es redzēju to, kas, kas eh, notiek, notiek poļu-ukrainu robežā, kur mm. cilvēki atbrauca no, no Tallinas un pieniem, pieniem begliu z, z, z, z, z Savosnamus, Sawa, mm. pies Savas Gimenes. ka palīdz, palīdz uh, transportēt uh, cilvēkus uz uh, tālākām vietām, kur nu, varēja ko, to kādā veidā mhm. sakārtot mm. šo visu. Tad, tad grūti laiki tā kā arī izceļ to cēls, cēlonu labo, kas mūsos ir. Nu jā, mm. jā, jā. Mhm. Jā, mums starp citu šodien pēc, tieši pēc katehēzes būs raidījums rīta cēlienā saruna ar um, vienas organizācijas pārstāvi, kura Latvijas līmenī to palīdzību sniedz Ukrainai, tādā nu, oficiālā organizētā veidā, jo tevis minētā pašpalīdzība gan ir arī zināmā mērā traucēklis šobrīd, jo tā ir bijusi līdz šim ļoti haotiska, kuras dēļ, jā, cilvēki ir saziedojuši lietas, ir sabraukuši uz Ukrainas polijas robežu, lai it kā uzņemtu uh, cilvēkus, bet līdz ar to tie bēgļi netiek ārā no Ukrainas, jo ir priekšā mantas un mašīnas un autobusi, un viņi netiek ārā. Tā kā, lai, lai, lai mūsu uh, palīdzība, uh, teiksim tā, aizsniegtu visefektīvāk uh, tos cilvēkus, kam tā ir nepieciešama, tad par to mēs runāsim šodien – Eh, pulksten desmitos pēc, eh, pēc lūkšanas, eh, tad Aija, Aija intervēs šo organizāciju, un tad arī mēs varēsim uzzināt, kā tādā sistemātiskā organizētā veidā sniegt savu atbalstu un palīdzību. Vēl būs iespējas to darīt, mums nav obligāti jāpaspēj to izdarīt pirmajiem, pirmajās dienās, bet jā, atgādinu klausītāji, ka kopā ar mums šodien tēvs Tadeušs, un mēs runājam par to, ko darīt, ko darīt, kad piedzīvojam lielu satraukumu, lielas tādas pārdzīvojumus, emocijas, arī paniku, bailes, ja, tad droši vari zvanīt mums uz studiju, rakstīt īziņas, rakstīt ēpastus, kas tev palīdz saglabāt mieru vai kas tev palīdz pārvarēt kādas krīzes, uh, Un droši arī vari dalīties ar to, kā tu jūties, ja tev līdz šim nav bijis ar ko padalīties un runāt, tad eh, nebaidies to darīt šeit ētrā. Un es esmu pilnīgi droši, ka ir noteikti daudzi vēl citi cilvēki, kas ar tevi varēs identificēties. Un arī, ja tev ir kādi jautājumi, droši zvani raksti un mēs priecāsimies tev atbildēt. Līdz šim esam pārunājuši to, kādas tad ir tās emocijas, kas mūs pārņem krīzes situācijās, uh, un esam pārunājuši arī to, ka svarīgi ir nezaudēt šo cilvēcību un arī uh, censties saglabāt cilvēcību otram. Bet tagad laiks uh, dziesmēm pēc tās, tad turpināsim ar šīs dienas sarunu. Kas mūs var šķirt, kas mūs var šķirt, no Dieva mīlestībā. maršīr no Dieva mīlestībās. Varbūt Jēzus Kristus, tas, kurš nomirā, tas, kurš augšām celās, tas, kurš pie Dieva labas rokas איז ביסט פאר Shana, Zvajvaya Shana. Bāc lapes zvaj Kajlu. Veď ja mēs vysú zvarám, varam, tad veľkú, dēļ, kurš mūs iemīlēja. Kas Kaspor varši, šķirt, kas kur oh, yeah. esam droši, ka ne nave, ne dzīvībā, ne tagadējais, ne nākamais, ne augstums, ne dziļums, nevienā cita rādībā, nes bezmušķirt no Dievā. Jā, tie ir uh, Redemptoris Mater semināristi, kurus dzirdam šeit ēterā un, manuprāt, arī ļoti um, nu, tāda trāpīga svēto rakstu vieta, kuru viņi izdzied, ka nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības, no Dieva klātbūtnes un, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs svēstījums, kuru paturēt prātā īpaši šobrīd, kad piedzīvojam tādu lielu satricinājumu, lielu uh, satraukumu. Un liels paldies arī Benitei, kas ir atsaukusies un ir mums piezvanījusi uz ēteru, lai padalītos ar savu pieredzi. Tad Benita, tu mums te aizkadrās sacīja, ka tu patiesi jau vienu karu piedzīvojusi un kā, kā tev ir izdevies tad visu šo uh, laiku saglabāt tādu mieru un uzticību Dievam? Jā, <clears throat> lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es vēlos tiešām no visas sirds padalīties ar to pieredzi, ko es esmu piedzīvojis savā dzīvē. Man bija tikai četri gadiņi, kad es redzēju kara šausmas. Es esmu 38. gadā dzimusi. Un tajā laikā, kad mūsu mājā, nu visapkārt Rīgā bija <clears throat> nemitīga kara, kā saka, bombardēšana un uzbrukumi un tā tālāk, kā tā tajā laikā notika tad uh, es uh, atceros to brīdi, kad uh, māte mūs noveda lejā uz bunkuri, bet kad mēs uznācām augšā, uz galda bija atstāta bībele. Un tajā mirklī es nebiju kā bērns, bet kā pieaudzis cilvēks. Man tā uzrunāja kaut kāda uh, tāda uh, nu, bība, uh, nesaprotot ne tekstu, es taču nevarēju lasīt, bet redzēju apkārt, kad mūsu dzīvoklis bija saglabāts, mums loga rūtī pat nebija skramba, viss dzīvoklis turpretī apkārt visa māja cieta, nu bija, kā saka, <clears throat> e, cilvēki kontuzēti un, un nošauti un tā tālāk, bet tas situācija, ko es piedzīvoju tajā mirklī, kad es stāvēju pie tā galda, un kur bija tā atvērtā bībelīte, eh, man uzrādāja visu dzīvi, un to es saglabāju, to dieva klātbūtni, to dieva mīlestību, jo, ja mēs esam uzticīgi dievam, mēs atveramies viņa mīlestībai, nekas mums nevar šķirt būt mierīgam, jo dievs ir miers, dievs ir mīlestība. Viņš mums to rāda, pats Jēzus mums to rāda ar savu dzīvi, savu piemēru. Mums viņam ir jāsako, ja mēs gribam būt uh, viņa mācekļi, ja mēs gribam saglabāt šo mieru, ja mēs gribam dāvāt šo eh, mieru pasaulē, mums ir jābūt vienotam ar Jēzu. Un katru dienu, katras dzīves mirklis ir piepildīts ar viņu mīlestību lai mēs to dāvātu visiem, kas mums ir apkārt. Es lūdzos, es nenosodu nevienu. Es taisnu tā, kā Dievs mums māca, nesodīt, bet lūgties arī par tiem, kas to karu ir izraisījuši, kas viņu to dara. To mēs varam tikai vienot ar kungu, saglabāt mieru, dzīvot ar viņa vārdu, jo dieva miers ir augstāks par visu. Visiem, visiem novēlu dzīvot Dieva klātbūtnē, mīlestībā un darīt visu to labāko, un katrs jau savā sirsniņā jūt, kas viņam šajā brīdī ir jādara. Lai Dievs mums visus svētīs, sargā un palīdz. Benita, liels, liels paldies par tavu liecību. Mīlestībā, Benita. Jā, paldies. Svētī, ar Dievu. Ar Dievu. Jā, paldies Benitai par šo dalīšanos ar pieredzi. Valentīna mums ir atsūtījusi uh, Īziņu slavēts Jēzus Kristus daudzus gadus atpakaļ es piedalījos svētā Ignācija klusuma rekolekcijās. Tās man iekšēji mainīja, stiprināja un mācīja sevi analizēt. Pēc šīm rekolekcijām es nepārstāju lūkšanu klusumā. Ļoti palīdz sevi kontrolēt, dāvā mieru pašai un dalīties ar iegūto mieru ar citiem. Svarīgi ieklausīties Dieva iedvesmās, ko es sajūti savā sirdī un tās pildīt. Lūkšanas dienā bet arī naktī pamodies un jūti vajadzību pēc lūkšanas noteiktā nodomā, ko sajūti sirdī. Ar lūkšanu vari dāvāt savu palīdzību ikvienam, kam tā ir vajadzīga. Augļi ir miers, kontrole par savām jūtām un gandara, ka vari dalīties un palīdzēt, lai Dievs sveitī vienu un dāvā mieru sirdīs Ukrainā un visā pasaulē. Paldies, Valentīna, par uh, tavu dalīšanos, uh, tavu izziņu. Um, jā, mēs tad uh, pārunājām to, kādas tad ir tās emocijas, kas rodās, kas ir tas, ko mēs varam darīt ar šīm emocijām, lai saglabātu to cilvēcību. Te dāmas minēja šo lūkšanu klusumā, svētie Jā. raksti. E, pēc tam mēs varam e, paskatīties, es, es jau minēju šo, šo situāciju, šo vingrinājumu ne tikai lūgties, bet arī meklēt, meklēt šo cilvēcību un mm. dieva klātbūtni arī starp, starp slik, sliktam lietam, jo tur arī ir, ir dieva pēdes starp, mm. arī starp sliktam lietam. Jo mums ir tendence, lai sadalītu visu, visu pasauli, visu, visu realitāti, uz tā tur ir visas labas, mm mm -hmm. un pa kreisi visas sliktas lietas. Tomēr arī starp sliktam lietam Dievs darbojas. Un mm. kādā veidā var, paldies tādai tā, izšķiršanai, mēs varam saglabāt arī savu cilvēcību un cilvēcību citiem, citu cilvēku. Citu, arī mūsu ienaidnieku. Mīlēt ienaidniekus, tas ir, tas ir e, evaņģēlijas sirds, varam mm. teikt. Nevaram, nevaram mīlēt mūsu ienaidniekus, ja pievinia, pieviniem neatradīsim, neatradīsim kādu šo, šo dieva zīmi. Mm. Tātad, nu, piemēram, teiksim, visā šajā satraukumā par to, ka rekur notiek eh, karš un tā, tad mēs varam mācīties saskatīt labo, ka, lūk, piemēram, neskatoties uz to nežēlību, ir cilvēki, kas viens otram palīdz, eh, kas arī tādā varbūt solidaritātē spēj eh, būt līdzās viens otram. Nu jā, Tas ir, jā. tas ir nu, nepieciešams skaidri. Bet kā mēs, eh, nu tas nav tā kaut kāda varbūt tāda bišķīta, nu, lepnība tagad teikt, nu, ka mums jāmācās mīlēt ar tos ienaidniekus. Nu, mums te tā viegli jā, runāt. Tā, tas ir te... izaicinājums, te to, to nevar iemācīties it kā ar, eh, es nezinu, braukt ar rīteni mm. vai, vai kādu citu spēju dabūt eh, no vingrinājumiem. Uh, Mm. Skaidrīgi, ka Dievs arī palīdz mums ar, ar žēlastību, ja mēs gribam pieņemt šo žēlastību. Tas ir, tas ir, e, tas, tas ir e, nu, <laughs> skaidri un, un, un patiesi, bet no otras puses e, mums jādod Dieva rokam to, mm. to, šo, šo iniciatīvu. Mm. Mēs varam censties, bet tikai ar, ar Dieva palīdzību, jo ienaidnieku mīlestība nenozīmē kādu, kādu masohismu. Mm -hmm. Nekadā gadījumā. Mm -hmm. Vienmēr mums jābūt, jābūt prātā, ka tas ir mūsu ienaidnieks. Mm. Tomēr mēs mīlējam viņu ne kā ienaidnieku, tikai kā cilvēku, kuri, kurš arī ir dieva Mēs radība. neatņemam jā. viņam to cilvēcību jā, jā. un dodam viņš iespēju atgriezties. Dieva, bēr, dieva mm -hmm. bērns. Mm -hmm. Pat viņš nebūtu, <laughs> kā to teikt, cienīgs to, to, to, tā saukt viņu. Jā, starp citu pēdējā laikā pāvis Francisks ļoti daudz runā, un tu arī minēji katehēzes sākumā par to, ka ne, neļaut atņemt pašam šo mieru, jo tad, kad mēs pazaudējam savu mieru iekšā, teiksim tā, kā, uh, eh, miers nenozīmē kara nēsamību. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tā tad, nu, ir tādi eh, vienādi, nu, viss ir līdzsvarā, harmonijā, ja, ir vienlīdzīgi spēki, nu, un tad tagad, tad, tad mēs esam, nu, tad ir miers. Jo pāvests arī bieži vien tagad saka, ka, ka tas arī norāda uz tādu, varbūt tas var novest uz tādu vienaldzību. Mm -hmm. Bet savukārt arī tas, ko katehisms saka, ir, ka miers, eh, tas, uh, neaprobežojas ar līdzsvaru nodrošināšanas ar pretinieku spēkiem, miers virs zemes nevar iestāties bez personiskā īpašuma aizsardzības brīvas saskarsmes starp cilvēkiem, cieņas pret personu un tautu, neatlaidīgas brālības īstenošanas. Miers ir mierīga kārtība. Tātad Īsumā nu, šī brālīgā līdzās pastāvēšana personu un tautu cieņa pret personām un tautām, tas pieprasa piepūli, un tagad arī mums šodien ir mm, jāmācās protams, to, protams. to arī saglabāt savā sirdī. Jā, jā, protams. No otras puses mums jā, jāsargā arī at, jāattīstās tas, kas sauca jau senie filozofi tikumus, mm. tikumus. Tikumi, tie arī cilvēciski tikumi ir tā apdomība, taisnīgums, stiprums vai drosme un merenība. Mm. Tas ir, tur viss varam atrast šo, šo kārtību, tādu mm. uh, mieru, mm. sirds mieru, kura paldies, kuram eh, mēs varam, mēs varam sakārtoties mūsu dzīvē, arī mūsu attiecības ar, ar citiem cilvēkiem, arī ar ienaidniekiem. Mm. Jo tā, tā ir tāda pašregulācija, vai kā mm. to teikt, mm. nu, mūsu attiecības, mūsu, mūsu emocijas un, un, un mūsu nostājas, tā ir morālas nostājas. Ja, mums ir arī vēl kāds zvanītājs, kas mums ir sazvanījis, lūdzu? Halo? Slavies slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es gribētu, es esmu veca piedzīvojis divus karus, ka Krievs nāca iekšā un ka nāca ārā un vācieši gāja iekšā un ārā. Bet es tagad man interesējas. Saka, ka Krievs tu karo, nu pret ko. Bet, bet es saprotu, ka karo tur brālis ar brāli. Nu, Tāpēc, tā, ka, diemžēl, nu, ir visos karos. Brīvību, tā, tā, tā Donetska un kāda tur otras apgabals, mm. jā. jā. Viņam Zelenskis nedēva to brīvību. Jā. Viņš... Šķiet, ka, e, šķiet, ka arī, arī Krievi paši saka, zinat, ka viņi z, e, karo nav par ko. Jā, viņi, viņi, jā, es jā. arī runāju ar saviem draugiem, kas ir Krievijā, viņi saka, mums, mēs vienkārši pamodāmies no rīta un uzzinājām, ka mēs esam <laughs> kara stāvoklī pret, eh, pret otru. Bet, diemžēl, karā tā ir, jebkurā karā tā ir realitāte, ka brālis karo pret brāli, un tā arī ir lieta, par kuru mums vajadzētu atcerēties. Pāvis Francisks, gan eh, Fratelli Tutti, gan daudz kur citur arī vienmēr jaungada uzrunās, viņš ir vienmēr mums atgādinājis, jo tad ir pasaules miera diena eh, šos reģionus, kur notiek karš, un visi kristītie, uh, tie ir mūsu brāļi un māsas un, un cilvēki ir ļoti daudz reģioni. Es šorīt no rīta eh, gāju cauri tam sarakstam, kur notiek bruņoti konflikti un, un pārāk daudz valstis tur tajos sarakstos. Nu jā, ir, ir daudz ieroči pasaulē un daudz arī nu, negatīvas, neg, negatīvas emocijas, kuras ir starp, starp tautām arī starp brāļiem un māsām. Jā, ja ģimenēs, to, tādos to var, lokālos līmeņos ir jau... Politiski manipulētas emocijas kļuva mm. par tādu naidu, kuru ir ļoti grūti ierobežot vai bremzēt. Mm. Un pēc tam cilvēki, kuri ir pieraduši eh, cīnīties, kā piemēram Afrikā, tad instinkts, mm. karošanas instinkts ir, ir ļoti augsts, varam, kulturālā veida, kulturālā mm. līmenī. Uh, labprāt, e, labprāt viņi cīnās e, mm. viens pret otru. E, nu, viņi atrod to kā veidu, kā risināt konfliktus. Jā. Mums ir, starp citu, vēl viens klausītājs uzdevis jautājumu, kas, manuprāt, ir jautājums ļoti vietā. Mēs runājām par to, ka kā, nu, mums ir jāmācās turēties pretī šim ļaunumam, bet svētie raksti saka, ka ļaunums, nešķīstība, lepnība iziet no cilvēka sirds. Tad kā tas viss nonāk tajā sirdī? Nu jā, vispirms eh, ir cilvēciskā eh, sirdī visas negatīvas emocijas, kuru var pārveidot uz tādu eh, ideoloģiju, arī privat, arī privat ideoloģiju, kurā, kurā mūs modina uz, uz vardarbību, uz agresivitāti pret citiem. Un tādā veidā, ja ir vairāk cilvēku, kuri kuri pieņem tādu ideoloģiju, tad, tad karš ir jau gatavs. Mm -hmm. jau, tad, tas mhm. ir. Tad, tad e, tā mūsu sirds apziņā jābūt ļoti jutīga. Ļoti... Mm. Tad, tad tas, tas ļaunums no tās mūsu sirds izriet, tāpēc, ka nu, ar ko mēs sevi barojam, tas pēc tam arī nāk ārā. Jā, jā, jā. Tātad, jā, ja mēs tā. savukārt baznīcas katehisms runā par sirdsapziņas audzināšanu, ja mēs atkal uh, mācamies, klausamies svētos rakstus, katehismu, ko māca baznīca, tīri arī cilvēciskās šīs vērtības, tad arī nu, ar laiku droši vien tas ūdens nomainās un nāk ārā šīs vērtības. Nu jā, e, to varam saukt par tādu garīgo higienu. Mm. Jā. Mm. E, par, ar ko mēs barojam mūsu sirdi, ar ko mēs barojam mūsu, mūsu izteli, mm. piemēram. Mm. E, tagad redzam, ka ļoti daudz pušu vai pusaudžu e, cilvēku, kuri e, spēlē ar šo karu, mm. kara spēles, mm. ļoti vardarbīgas, ir daudz reklāmas par tādu, tādu produktu. Mm. Tas ir jau gatavs, nu, nelaime ir gatava, varam, mm. varam teikt, mm. jo Istele ir barota ar, ar mm. vardarbību. Mm. Varbūt tikai simbolisku, bet no otras puses attalina e, e, Isteli, kas ir arī ciešanas, citu cilvēku mana, e, mana mm. ciešanas, manas ciešanas, mm. kas yeah. ir. Tikai, tari, tikai spēle, vardarbības spēle. Un diemžēl, uh, tas ir, ir, tas ir ceļš uz, uz tādu nemieru un, un karu arī starp, starp cilvēkiem, tādu reālu karu. Ja vēl kāds mūsu klausītājs ir uzrakstījis, man bija ļoti stipras emocijas saistībā ar šo karu un joprojām ir emocijas. Uh, Domāju, ka pat bija stipras, ļoti stipras bailes un arī panika. Šādā stāvoklī varēja tikai nepārtraukti raudāt, protams, arī lūdzu, bet šādā stāvoklī lūkšanas ir haosa un baiļu pilnas un nav garīgi, pozitīvi darbīgas. Man palīdzēja tas, ka dzirdēju Ukrāņu liecības, viņu patriotismu, ticību, vienotību, viņu prezidentu. Tas mani mierināja un atveda atpakaļ pie ticības Dievam un pat spēju slavēt un pateikties Dievam un arī jau daudz mierīgāk lūgt. Uh, Tad vēl ir mums Valentīna, ne, Valentīnas īziņa jau mēs nolasījām. Dodam vārdu zvanītājiem, kas mums zvana lūdzu. Lai slavēties Kristus, mūži, es esmu tik ļoti pateicīga par to skaidrojumu par emocijām, kuras diemžēl nebija mācītas ļoti daudziem. Un ļoti pareizi ir pateikts, ka viss jau sākās ģimenē. Ja jau ģimenē sākās starp saviem tuviem cilvēkiem nāc, tas izpešas tālāk un tālāk, un visa pamatā ir ģimene. Liels paldies par tik skaisto skaidrojumu, kas tagad notiek pasaulē. Lai Dievs jūs sveicina. Paldies! paldies. Paldies par jūsu zvanu. Jā, mums uh, Marija raksta, uh, man palīdz lūkšana. Pirmo šoku pārvarēt palīdzēja lūkšana grupa. Uh, bet esam ekumēniska grupa, tāpēc nedraudz satrauc brāļu bībeles interpretācijas par pēdējiem laikiem un dažādi citi pravietojumi par Latvijas nākotni. Vai varētu par šo kādu komentāru? Jā, tad kā, kā mēs varam tulkot tās laiku zīmes? Nu, e, Jo tāds kārdinājums pastāv tagad, to, nu, redz, apakalips ir klāt. Un, un, un... Jā, nu, bet tur arī apakalipse ir visu laiku no eh, pašā baznīcas sakuma. Laikiem, jā. Mēs dzīvojam pēdējos laikos, varam teikt, un tas ir tā ir tikai zīme, lai mēs zinātu, ka nu, ne, nevaram dot nevienu brīdī savai, savai dzīvei vairāk. Mm, mm. Neve, Nevaram nepielikt. Nepielikt kādu, jā, jā. nevienu mm. brīdi. Un tad, tad tas nozīmē e, aicinājums uz, uz atgriešanām. E, e, visa, viss gavenis, viss lielais gavenis, kurš mm. sāk, sākties drīz, ir tādā mm, tādā iespēja, tāds laiks, lai atgriezties pie Dieva, lai um, zinātu eh, pareizā mērā mūsu eh, visiem, eh, visām emocijām, visiem arī viedokļiem, politiskiem un tā tālāk, lai attali, dru, drusku attalinātu tā, tā lielās uh, um, ehm, lielās emocijas un paskatīties drusku no, no tālumā uz šo visu situāciju. Tas ir, tas ir ļoti labi. Nav, nav viegli, bet ir labi paskatīties eh, no citas perspektīvas uz, uz mūsu cīņām, dažādām cīņām par, par, par, dzīvu, par dzīvi un par, eh, par, ka, par darbu, par karjeru. Nu, mm. vai tas ir, eh, tā ir tikai tādā ciņā, lai izdzīvotu, vai tas ir karš, kurš e, iznīcina citus cilvēkus. Mm. Varbūt arī tas, tas varbūt. Jā, man, es vakar e, biju aizvietot kādu priestri draudzēm, man ļoti patika, ka draudzes locekļi savā starpā dalījās, un, e, jo es arī redzu pie saviem draugiem, ka nu, ir šīs satraucošās ziņas, un arī šobrīd tiešām nevar atvērt Delfus vai Facebooku vai Instagram, jo tu neredzētu kaut ko par Ukrainu uzreiz pirmajā lapā. Uh, Tas ir, uh, un es redzu to, ka ir cilvēki, kuriem Instagramā ir 30 storiju dienā par to, kas tur notiek, un, un tu saproti to, ka cilvēks tik daudz laika patērē to lasot, un, protams, ka viņu sirdi piepilda satraukums, un, un es tagad neaicinu būt vienaldzīgiem, bet varbūt padomāt, vai tiešām man ir jāizlasa viss, un jāredz viss, kas tur notiek, jo galu galā, nu, es tāpat tur neko nevaru ietekmēt, un, uh, Tad šie draudzes locekļi dalījās, viņi teica, nu jā, ka mani pārņem jau ļoti lielas tās emocijas, viņi saka, es visu nolieku malā, paņemu svētos rakstus, un, nu, konkrēti tā sieviete nosauca, ka viņa nolasa 23. psalmu, 51. psalmu un 91. psalmu. Te es paskatījos šorīt internetā, ka vēl, nu, tādā lielā satraukumā, uh, tad uh, iesaka vēl lasīt arī 27., 34., 61., 121., 103. un 46. psalmu. Uh, man liekas ļoti skaists šis 23. psalms, kas saka, ka kungs ir mans gans, man nekā netrūkst, viņš man liek ganīties zālēnās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ, Pat ja es staigāšu tumšā nāvis ielajā, ļaunuma es nebīšos, jo tu esi pie manis. Ja, tava gana vēzda un tavas gana zīzlis mani iepriecina. Un, jā, tad arī varam pārlasīt. Manuprāt, tas arī ļoti svarīgi, ka mēs tomēr meklējam šos miera avotus. Un es domāju, ka viens ir svētie raksti, otrs ir lūkšana, bet arī, kā mūsu klausītāji sacīja, lūkšana var būt ļoti haotiska. Uh, tad eh, noteikti arī palīdz saruna, vai ne? Jā, sarunā. Nu, e, es, es gribēju pateikt tādu lietu, ka, piemēram, e, padomju laikos, kad bija karš Afganistānā, e, cilvēki cie, cieša no informācijas trūkuma. Mm. Tagad mums ir pārāk otra, daudz. Pārāk daudz. Mm. Un tā mm, pārpilnība, informāciju vai fake news pārpilnība mums arī satrauca. Tāds, mm. Tātad es, es, tāpēc es runāju par tādu higienu, lai mm. kādreiz arī atteikties no par lielām, no, par, pret, pret tiem, tiem, atteikties no, um, no šo informāciju. Pārbagātības tādas plūsmas. Jā, jā. Jā. Э, э, э, Un tas arī tā, tādā higienā labi dara, dara mūsu emocijām kādreiz. Un vēl arī mani ļoti uzrunāja, ko šīs, šīs draudzes loceklis pārunāja savā starpā, ka viena teica, bet mums jau arī par tiem ienaidniekiem ir jālūdzās. Un tas ar kaut kādu mieru jā, iedod. Jā, jā, jā. Protams, tas ir nu, nepieciešams arī lūgties par tiem, kuri varbūt kā akli uh, Mm. Ienaidnieki, viņi nezina, par ko cīņas. Mm. Ļoti e, bieži ir tādi tā, tā, gustekņi, tā, vismaz runāja, ka viņi tikai vingrinājumos bija tur sūtīti, un pēc tam izrādās, ka ir. Tas ir izskars, jā. jā. Negribēja, tad, tāpēc padodas. Mm. Varbūt ir vairāk tādu cilvēku. Varbūt ir tie, kuri arī ideoloģiski akli, ir akli, mm -hmm. ideoloģiski mm, Jā, manipulē. Man, te arī tas, ko Pāvis eh, Francisks runā frateli tuti, un arī mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo bieži vien cilvēki manipulē ar mūsu vērtībām, un mēs it kā ejot aizstāvēt savas vērtības, īstenībā nostājamies pret kādu cilvēku. Un ja mana vērtība liek, es domāju arī šeit pat Latvijas kontekstā, ja mana vērtība ir ģimene, nu jo tagad ir piemēram šis jautājums par ģimeni, ja, bet ja tas man liek nostāties, ka lūk ir cilvēks, kas apdraud manu vērtību, tad tur kaut kas nav kārtībā. Jo pāvis saka, es nedrīkstu aizstāvot vērtības, nedrīkst nostāties pret cilvēku. Ja, nekad mana vērtība nevar būt pret kādu. Ja. Jā, jā, jā. Tā, es Es sargāju vērtību, nevis e, uzbruku, nu, uzbruku jā. citu cilvēku. Un arī neaizsarg. Nu, jā, ka tas, tas nav, ka tagad otrs ir ap, apdraudējums kā cilvēks. Ja otrs jā. nevar būt apdraudējums man. Jā, jā. Jā, dodam vārdu zvanītājiem, kas mums ir sazvanījis. E, lai to slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. E, man sirdi pārņem tās skumjas, kad uh, Eh, cilvēki ir pievērsuši visu eh, sirdi un dvēseli tam karam un Putinam. It kā viņš būtu kaut kas mīļie cilvēki, kas ir Putins. Vai tiešām sirds jūs <laughs> nepārstāj, kā saka, skatīties uz to teikt, cilvēku, kuram tas saka, nav tās saprašanas un vispār, bet eh, mēs, skat, mums ir skats jāpaceļ uz Jēzu Kristu, uz viņa vispēcību, mm. uz krustu, jo tā, kad viņš bija uz krusta, tad eh, no Dieva tēva plūda visa mīlestība un visu laiku plūst mīlestība un blakus ir nemitīgās palīdzības dievmāmiņa, kura bija blakus, visa žēlstība māmiņa. E, vērsīsim skatu uz Jēzu Kristu. Viņš šodien ir tikpat spēcīgs tāds, kāds viņš bija uz krusta. Viņš mm. ir katrā dvēselē tik tikpat spēcīgs. Viņš, no viņa līst mīlestība, viņa asinis traumas, kā saka, dzēš visu niknumu. Mēs nepareizi skatāmies. Mums jāpaceļ sirds un dvēseli uz krustā sīkto pestītāju. Lielas paldies! Jo, tā, jums, cilvēks, jā es tevi gribu pārbaudīt, tad es, kā saka, paņemu balto lapu, pāršķiru uz pusēm un salieku, kas ir cilvēks. Cilvēks ir tāds un tāds kā pēc mm. Bībeles, bet kas ir Dievs? Ja Dievs ir visvarens. Uz viņa vispēcību, mm. uz viņa eh, asiju uzvaru, uz viņa Jēzus Kristus mīlestības triumfu. Jā, tas paldies. Ir... Es domāju, tas ir labs tāds atgādinājums par to, ka arī kur, uz kurien ir mūsu fokus. Un, ja tas, fo, protams, fokusēties uz Dievu nenozīmē neizlikties neredzam, kas notiek šeit apkārt, bet vienkārši mēs redzam, ka ir uh, kaut kas, kas stāv pāri tam visam, un, manuprāt, mūsu zvanītāja ir absolūta taisnība par to, ka visam tam ir kādas robežas, bet Dievam nav robežu, un viņš to visu... Jā, pareizi, viņš ir eh, <laughs> pasaules valdnieks. <laughs> Jā, tieši Istenībā. tā. Mēs ne, to ne, eh, pēc tišanās pestīšanai eh, nāk no dieva, nevis mm. no mums. Varbūt mūsu caur mūsu rokām, raizēm. kādā veidā, jā, jā. bet neesam dievi. Jā, jā, tieši tā. Lai cik mēs raizētos un sekot kaut kam līdzi, mēs tomēr nevaram, kā jau tur arī sacīja, pielikt sev nevienu eh, brīdi pie savas dzīvības klāt. Tad eh, paldies Lilija, kas raksta, sekoja līdzi Ukrainas kara notikumiem, meklēja patieso notikumu atspoguļojumu. Man iedvesmo Ukrainas prezidents, kurš ir tik godprātīgs, lūdzos par Ukrainu, par mieru pasaulē. Paldies, Lilija! Tad vēl mums ir īziņa Veneranda raksta, paldies par Benitas liecību, es pilnībā piekrītu viņas teiktajiem par Dievam mieru cilvēka sirdī, tas ir, cik cilvēka sirds ir atvērta Dieva klātbūtnei, tā ir patiesa un pazemīga atvērtība uz Dievu. Uh, tā ir Dieva vārda lasīšana un tās ir eh, manas domas. Paldies, eh, Veneranda, un vēl tad mums, eh, jā, vēl iesaka lasīt vēl bez šiem psalmiem, ko es nosaucu vēl Jozoā grāmatas 6. nodaļu un 145. psalmu. Tad varbūt rezumējot, kas ir tas, ko nu, mēs varētu mācīties no baznīcas garīgo skolotāju pieredzes, um, ko mēs varam darīt šobrīd, lai uh, saglabātu mieru, lai nekristu panikā, lai nebūtu vienaldzīgi, bet pieņemtu realitāti un saskatītu tajā realitātē Dieva klātbūtni un uz ko Dievs mūs aicina? Mums vispirms jāzina mūsu emocijas. Tātad, kā es jūtos? Kā es jūtos, mm -hmm. ko es jūtos, kādā, mm -hmm. un sakartot kādā veidā tas sajūtas un emocijas sakārtot. Tas Tad, nozīmē, ko es ar to jā, darīšu? Jā. Jā? Mhm. mhm. Nu, pēc tam skatīties, uh, meklēt, meklēt labumu, tik un tā. Mm. Pat mums būtu, būtu slikti, slikta sajūta, satraukumi un tā tālāk. Eh, tomēr mums eh, jāmeklē arī, arī pozitīvas lietas. Mm -hmm. Tas nenozīmē tikai tādā pozitīvā, tā narkotiskā mhm, veidā. Mm, tādā naivā kaut kādā. Jā, bet īstas, eh, īsto eh, labumu. Mm -hmm. Redzēt arī cilvēku dievā, eh, dievā bērnu citā cilvēkā, arī mm -hmm. manā ienaidniekā. Mm -hmm. Un pēc tam redzēt arī, arī dievu pašu, kurš darbojas arī, arī starp, starp nu, da, nu, dažādām situācijām. Mm -hmm. Uh, un pēc tam gatavoties uz, kā atbildēt uz, uz šo situāciju, uz šo kārtību, manas, uh, manas emocijas kārtību, manā stāvok, stāvoklī, mm -hmm. ko es varu darīt. Tad es izvērtēju savus apstākļus, savas situācijas, redzu vajadzības, un tad ko es varu darīt, ko nē. Un, jā, kā, okay. jā. Pareizi. Skaidrs. Labi, uh, tad uh, paldies, uh, paldies tev par to, ka tev bija laiks būt kopā ar mums. Man liekas, ka te bija arī ļoti laba piezīme par šiem tikumiem, kas mums var palīdzēt izvērtēt tās emocijas apdomība, taisnīgums, stiprums, mērenība, šīs cilvēciskās, cilvēciskie tikumi, Jā, jo apdomība. Tiem var palīdzēt ne, sakartot emocijas jā. no vienas puses, bet arī e, darīt labu. Jā, jo rekur apdomība tātad par to, kā es jūtos, kādi ir apstākļi, kāda ir realitāte, jā, vai ar mani vaju, nemanipulē, lietas, jā, vai ar mani kāds nemanipulē, jā, jā. nemēģina varbūt radīt kaut kādu žēlumu vai, nezinu, asas emocijas, kuras patiesībā, nu, nav reālas tad taisnīgums. Jā. Tais, kad tiesa uz um, šo situāciju, vai tā ir rea jā. reālā, kam ir taisnība, kam jā, nav. Jā, un tad arī pēc taisnīguma tad arī attiecīgi jā. rīkoties, dot tam, kas jā. katram pienākās, un katram noteikti pienākās šī cilvēcība, jā. par kuru mēs runājām, mēs visi esam kā tā kā šo dievu bērnu cieņu, tad arī uh, stiprums un stiprums, drosme, jā. ka es ne, nu, nu, uzņemos pre, pret atbildību, paniku, par, jā, es jā. drosmīgi arī tad rīkojos, es neslēpjos, uh, un mērenība tad attiecīgi uz to, Kurā ka es neiekrītu visu, pārspīlējumos kādos, jā. jā, ka es tur neiekrītu pārāk lielā panikā vai vienaldzībā vai uh, tur varbūt kādā Vai, sašutumā. Nepārspilēt pret, arī, jā. arī nu, nodarbības. <laughs> jā, jā, jā, jā, tieši tā. Nu, tad tāds, tāds, es ceru, ka klausītāji tas jums dod kādu palīdzību un atbalstu šajā situācijā. Tad, kā jau arī minēju, tad nākamajā raidījumā pēc lūkšanas pulksten desmitos varēsim pārunāt, kādas tad ir konkrētas palīdzības iespējas, ko mēs varam darīt tādā organizētā veidā, ne, nekrītot panikā, nerīkojoties impulsīvi, lai tad mūsu ieguldītā enerģija būtu maksimāli efektīva attiecībā uz to uh, rezultātu, ko mēs gaidam uh, un palīdzētu maksimāli daudz cilvēkiem. Tālūk, tā kā liels, liels paldies tēvam Tadeušam, liels paldies tiem, kas iesaistījāties, dalījāties savu pieredzi, uzdevāt savus jautājumus un paldies arī kolēģiem, kas man visu laiku rāda, ka mums ir jābeidz, jo